Մայիսի 9-ի տոնն իր պատմաքաղաքական, ռազմական, իրավական նշանակությամբ ըստ էության երամիասնական է, ամփոփելով ու խորհրդանշելով հայության նորագույն պատմության երեք բախտորոշ իրադարձություններ հաղթանակի տոնը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ծնունդը եւ Շուշիի ազդագրումը։ Հատկանշական է, որ ամեն անգամ այդ օրը ներկայանում է մեզ ոչ միայն զուտ իրադարձային տոնակատարության տեսքով, այլև որ ոչ պակաս կարևոր է, որպես մեր ժողովրդի վերջին մի քանի տասնամյակների անցած ուղին իմաստավորելու ու գնահատելու անսպար անհրաժեշտություն։ Եվ իրոք, Մայիսյան Գերատոն իր խորհրդով մի յուրօրինակ ուղենիշ է մեր ժողովրդի առաջընթացի համար, գոյատեման ուսանելի դաս սերնդե սերունդ փոխանցելու հրամայականով։ Մեր բազմադարյա առանձնապես վերջին 600 տարվա պատմության դասերը, որոնք երևի թե շատ ավելին են եւ առավել քան դարն, մեզ վերջնականապես հանգեցին այն իրողության հստակ գիտակցման, որ արտի աշխարհում եւս, ինչպես նախորդ բոլոր ժամանակներում էր, ժողովրդի ազգային գոյատևման ու հարատևման բանաձևը նրա միասնականության մեջ է ինքնիշխան զարգացած ամրապինդ պետության եւ սեփական զինված ուժերի արկայության մեջ որ բռնության, պարտադրվող ճնշման ու ստրկության դեմ իզորու է արդյունավետ գործել միայն ու միայն ազգի հավաքական ամբողջացած ներուժը, իր տնտեսական, գիտական, զորական եւ մյուս այլ կարևորագույն բաղադրիչների համադրության մեջ։ Իբրև այդպեսին մեծապես իմաստնալից է ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակը հայրենական մեծ պատերազմում, որում ուրույն ավանդ ունեցավ նաեւ ողջ հայ ժողովուրդը, այդ թվում Արցախի հայությունը։ Հայրենական մեծ պատերազմը իր տարապագին հետևանքներով եւ արդյունքներով անգամ 1945-ի մայիսյան արդեն 71-ամյա հաղթանակով հանդերձ անասելի ծանր փորձություն էր խորհրդահայ ժողովրդի համար Հայ ժենորականությունը մեծ հայրենականում մարտնչում էր անznորած նվիրվածությամբ ու հերոսականությամբ, քաշգետակցելով, որ հիտլերյան Գերմանիայի հաղթանակի պարագայում նրա դաշնակից Թուրքիան անպայման կներխուժի Հայաստան եւ Արցախ, կազմակերպելով հայ ժողովրդի նոր ահավոր սպանդ։ Փոկրատիվ լինելով հանդերձ խորթային միության հայ բնակչությունը այնուամենայնիվ ռազմաճակատ է ուղարկել իր ավելի քան 600 000 զավակներին, որոնց մոտ կեսը զոհվել է ահեղ մարտադաշտերում։ Ինչ վերաբերում է միայն Արցախ աշխարհին, ապա մեծ հայրենականի տարիներին ռազմաճակատներում մարտնչում էին ընդհանուր առմամբ շուրջ 90000 արցախցի հայեր, որոնցից 45000-ը լղեմից, իսկ 44000-ը հյուսային Արցախից կամ երկրամասի հայ բնակչության ավելի քան 30%-ը եւ դա այն դեպքում, երբ համաձայն 1939 թվականի հանրակրվեի տվյալների ինքնավար մարզի հայ բնակչությունը կազմում էր 132000, իսկ հյուսիսային Արցախինը 140000 մարդ։ Նրանց շուրջ 45%-ը կամ ընդհանուր առմամբ 40000 արցախցի հայ զոհվեց։ Հայմացան համար նշենք, որ պատերազմի տարիներին 19 ադրբեջանցուց զորակոչվել է ընդամենը մեկը, Բաքվի համար անշուշտ մեծ հայրանականը լավ առիթ էր երկրամասը հայաթափելու համար, ինչից նա անմիջապես օգտվեց Զորակոչի անվան տակ ռազմաճակատ ուղարկելով մի քանի անգամ շատ ավելի արցախահայերի, քան հայոց այս բնաշխարհում վերաբնակված ադրբեջանցիների։ Արցախայությունը պատվով կատարեց իր պարտկահարինքի հանդեպ։ Արցախի ռազմիկների շարքից առաջ քաշվեցին հիանալի զորապետեր, որոնց անուններն ընդմիշտ մտել են հայրենական մեծ պատերազմի տարեգրության մեջ։ Ֆաշիստական զավթիչների դեմ մղված մարտերում ցուսաբերած արիության ու խիզախության համար ավելի քան 30000 արցախահայեր պարգևատրվեցին մարտական շքանշաններով ու մեդալներով։ Իրենց անունները փառքով փսակեցին խորհրդային միության 29 հերոսներ, որոնց շարքում նաև կրկնակի հերոսներ։ Թվով 7 արցախցիներ դարձել են Փարքի շքանշանի լրիվ ասպետներ։ Ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում իրենց ռազմական տաղանդով փայլել են ծնունդով Արցախցի խորհրդային միության 3 մարշալ։ 24 գեներալ, 3 ծովակալ։ Պաստորեն Արցախը հայերենական մեծ պատերազմում ավելի շատ հերոսներ ու բարձրագույն հրամանատարներ զորապետերը տվել, քան խորթային միության կազմում գտնող Ադրբեջանը, Վրաստանը, Միջնասիական ու Մերձբալթյան երկրները միասին վերցրած։ Հերոսաբար մարտնչելով հայնական մեծ պատերազմի ռազմաճակատներում արցախցի ռազմիկներն անznազող սխրանքի ու խիզախության օրինակ հանդիսացան իրենց ոչ պակաս սխրալի ու խիզախ սերունդների համար, նրանց, ովքեր տասնամյակներ անց 20-րդ դարավերջին հայրենի երկրամասն ազդագրեցին ադրբեջանական լծից եւ նախնիած բնորանում ստեղծեցին ու կայացին անկախ ինքնիշխան Արցախի հանրապետությունը։ 24 տարի առաջ նույն այդ օրը մայիսի 9-ին Ադրբեջանական գերությունից ազդագրվեց Շուշի բերթակաղակը։ Այդ փայլուն հաղթանակը, որ ձեռք բերվեց մեր ազգի կամավոր նոիրյալների միահամուր ջանքերով, անշուշտ ներկայանում է ոչ միայն որպես հայ ռազմավարվեստի եւ ուժի վաղեմի парքի մերորիա վերընձյուղում, այլ է որպես մեր ազգային միասնության ու համախմբվածության գալիք բոլոր սերունդներին միտված ուսանելի դաս։ Շուշիի ազնագրման ռազմագործողությունը դարձավ հանուն ազատության մարտնչող Արցախի կանոնավոր բանակի ստեղծման անհրաժեշտության եւս մեկ ծանրակշիռ փաստարկ։ Այդ հաղթանակով, որ հանդիսանում է Արցախին պարտադրված պատերազմում մեր ժողովրդի նվաճումների պսակը, իրականում սկիզբ առավ ԼՂՀ-ում ազգային բանակաշինության նոր փուլը, անցումն ինքնապաշտպանական համակարգից պետական համակարգի, որին հետևեց ԼՂ պաշտպանության բանակի կայացման ու զորացման հետագա ողջ գործընթացը։ Օրինաչափ ու տրամաբանական է, որ հենց Շուշի ազգագրման օրը հրճակվեց որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի օր։ Այս տարվա ապրիլյան քարոռիա պատերազմը որ հաղթելով հրադադարի վերաբերյալ 1994 թվականի մայիսյան եւ 1995 թվականի փետրվարյան համաձայնագրերը սանձազերծել էր Ադրբեջանը Պատերազմը, որի արձագանքները հայտարարակ պարտություն կրած ադրբեջանական զինուժի կողմից բարբերական գնդակոծությունների եւ արկակոծումների տեսքով չեն լռում նաեւ այս օրերին, նորից ու նորից միանգամայն համոզիչ ապացուցում են մեր ներկա ու գալիքսերուներին, որ ԼՂ պաշտպանության բանակի եւ ընդհանուր առմամբ հայոց բանակի արկայությունն այն վճռորոշ երաշխիքն է, որի հուանու ներքո միայն հայությունը կարող է ապահովել հայրենի երկրի ու ժողովրդի հուսալի անվտանգությունը։ Այսօր վաղը եւ ապագա բոլոր ժամանակներում։ Ուրեմն Փարք բոլոր նրանց, ում խիզախությամբ ու արիությամբ նվաճվեց 1945-ի մայիսյան հաղթանակը, Փարք Արցախի ազգային ազգագրական պայքարի բոլոր մասնակիցներին, Շուշի հերոս ազդարարներին, Փարք Արցախի հանրապետության զինված ուժերին, Փարք բոլոր այն հազարավոր կամավորականներին, ովքեր մշտապես Հայրենիքին սպառնացող վտանգի յուրաքանչյուր պահի եւ հենց այս օրերին մեզ յենորի կողքին են աներեր ու անբեհեր կանգնած Արցախի պաշտպանության դիրքերում հավեր շիշատակ հայրենիքի պաշտպանությանն իրենց կյանքը նվիրաբերած մեր նախնիներին, զինապարտ ու կամավոր ազատամարտիկներին։